وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد Na yule aliyeamini alisema, enyi watu wangu, nifuateni mimi, nitakuongozeni njia ya uongozi mwema. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار Enyi watu wangu, hakika haya maisha ya dunia ni starehe ipitayo tu, na hakika akhira ndiyo nyumba ya daima. Man amila sayiatan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljanna yurzaquna fiha bighayri hisab, mwenye kutenda uovu hatalipwa ila sawa na huo uovu wake, na anayetenda wema akiwa mwanamume au mwanamke naye ni muumini basi hao wataingia peponi waruzukiwe humo bila hisabu.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 Na hakika marejeo yetu ni kwa Mwenyezi Mungu. Na wanaopindukia mipaka ndiyo watu wa motoni. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Basi mtayakumbuka ninayokuambieni, nami namkabidhi Mwenyezi Mungu mambo yangu. Hakika Mwenyezi Mungu anawaona waja wake. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب Basi Mwenyezi Mungu akamlinda na ubaya wa hila walizozifanya. Na adhabu mbaya itawazunguka watu wa Firauni. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب Wanaonyeshwa moto asubuhi na jioni.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 Hakika sisi tulikuwa wafuasi wenu, basi je, hamtuondolei sehemu ya huo moto qala alladhina istakbaru inna kullun fiha inna allaha qad hakama baina alibad watasema waliojitukuza hakika sote sisi tumo humo humo Kwani Mwenyezi Mungu kesha hukumu baina ya waja. Waqala alladhina fi an-nar li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab. Na walio motoni watawaambia walinzi wa jahannam. Mombeni Mola wenu mlezi atupunguzie walau siku moja ya adhabu. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Nao watasema, je, hawakuwa kikufikieni mitume wenu kwa hoja zilizo wazi? Watasema kwani? Watasema, basi ombeni. Na maombi ya makafiri hayawi ila ni kupotea bure. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na akasema yule aliyeamini katika watu wa Firauni, enyi watu wangu, nifuateni mimi, nitakuongozeni njia njema. Enyi watu wangu, haya maisha ya duniani si chochote, ila ni kama starehe ya muda mwenye kupanda kipando, inakusha upesi. Na makazi ya akhera hayo tu peke yake ndio makazi ya kudumu. Mwenye kutenda uovu duniani hatolipo kwa uovu huo huko akhera ila kwa mfano wake. Na mwenye kutenda wema akiwa mwanamume au mwanamke na ene muumini, basi hao wataingia peponi watakaporuzukiwa bila kipimo cha kuhesabiwa na wenye kuhesabu. Na enyi watu wangu, kwani mimi nina nini? mimi kuiteni mfuate njia za kuokoka na nyinyi mnaniita ningie motoni. Mnaniita ni mkufuru Mwenyezi Mungu kwa kumshirikisha yeye na vitu nisivyovijua. Na hali mimi kuitieni mwende kwa mwenye nguvu asiyeshindwa, mwingi wa kusamehe madhambi. Bila shaka yote huyo Mungu mnayoniita ni mwabudu hana wito wowote unaostahili kuitikiwa wala duniani wala akhera. Na hakika marejeo yetu sote ni kwa Mwenyezi Mungu na wenye kupita mipaka ndio watu wa motoni wala si waumini waliokaa sawa. Basi watakuja jua ukweli waniliokuambieni na mimi namtegemezea mambo yangu Mwenyezi Mungu. Hakika jicho la Mwenyezi Mungu limewaenea waja wake wote na yeye ni mwenye kuwalipa kwa vitendo vyao. Mwenyezi Mungu akamlinda yule muumini katika watu wa Firauni mateso ya vitimbi vyao na ikawazunguka watu wa Firauni adhabu mbaya, nayo ni moto wanaoingia asubuhi na jioni. Haya ni ya duniani na wapo katika ulimwengu wa barzakhi kaburini. Na siku ya kiyama atasema Mwenyezi Mungu, waingizeni watu wa Firauni kwenye adhabu iliyokali kabisa. Ewe Muhammadi, watajie pale wanapozozana watu wa motoni humo wakawa waliokuwa wanyonge. Nao ni wafuasi wakiwaambia wanaotakabari, nao ni maraisi sisi tulikuwa duniani ni wafuasi wenu. Basi je, hamtuchukuli baadhi ya adhabu ya moto? Na waliotakabari waseme, hakika sote sisi tumo humu, sisi na nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu amehukumu kwa haki baina ya waja. Basi kila mmoja wetu amepata adhabu waliohukumiwa juu yake. Watasema walio motoni, wanyonge na wakuu kuambia walinzi wa jahannamu wakiwaomba msaada muombeni Mungu wenu watupunguzie japo siku moja tupumzike na adhabu. Walinzi wa jahannamu watawaambia kwa kuwa hizi kwani hamkunabihika kwa yaliyokuwa mkiteremshiwa na hali walikuwa ni mitume na ushahidi ulio wazi na watasema watu wa motoni kwani walitujia mitume na sisi tukakadhibisha walinzi wakasema ikiwa mambo ni hivyo basi waombeni nyinyi lakini maduo ya makafiri hayana ila kupotea bure